Egun hono er. egunko iritzien izena da la responsabilizazio. Edo, ardua dugula konsiente izatia. Edo, ardua dun tarzuna. Zentako hitz hoi eta odela frantxese. Frantziako berrisain nausiak behatzen balin badutuzie mentuaz entzun duzien elhe goxo hau. Frantzian oaiko goberniak ez du asmatu kontzeptu hoi. Musikatepi hoi entzun gunian, jadanik Sarkozien awan. Bena, zentako itsoi responsabilisation. responsabilizazio, zer erran nahi du hoi? Eta zertako te deikie responsabilizazio hoi. Ei, ala gaixotuk isatiagatik. Bai, gue eitarzunaen ardua eman zeikun zarkozik. Nula, medikazionen bako txentako behar gynian berrogeita hamar sentimo pakatu eta makronek eraniku orai doblatuko edo bikoiztuko dela bimila hogeita lauan. Euro bat eta igaitez. Bena, zer eran nahi du hoit? Ogendun giela, ei zatiagatik. Zer da azpi mezu bezala Macronen hintzen gibeletik. Ez dut entelegatzen. Ez untsa, pu. Eta ziek? Ordean, presioa emendatuz nula gue responsabilizazio edo tâche tarsuna bermatuk nahidiam pakatzea gue osagarrientako geota gehiago, nahiz eta seguritate soziale entako pakatzen dugun, edo kotizatzen dugun, eitarsun dienentako bizia geota kaioago bilaka dadin, ez dut entelegatzen. Nahiz eta frankizia hoi, urtez, berrogeita hamar erulat mugatuk izanen den, izaten ahal da. Beziki eretretadunen tako, prau benen eitarzun kronikak bat dutienen tako. Beti bezala gubernu honek behar dunenak, humildenak, sapaltzen dutu, kriminalizatzen dutu. culpabilisatzen de Hau da, la responsabilisation.